Així comença Esports 97 nit. D'ara i fins a la una de la matinada, la informació i la tertúlia en la 97.7. Les 11 de la nit i 31 minuts. Hola, què tal? Bona nit, benvinguts i benvingudes a Esports 97 nit. Temps de ràdio per a l'esport en la sintonia de la 97.7 Ràdio, amb el treball de Saba Folgado en la redacció, el d'Arturo Delgado al front del control tècnic, vos saluda com cada nit Manolo Montal. Vos recorde, com sempre, ens podeu sintonitzar a través de la 97.7 de la FM per a l'aplicació per a dispositius mòbils d'Apple i Android, en el TuneIn com la 97.7 Ràdio i en la nostra web la 977.com mirant eh, per la tele en el dia avui la Champions, desgraciadament per al València eh, les competicions europees en la present campanya només són una referència televisiva després de veure l'encontre en el que avui l'Atlético de Madrid li ha guanyat a la Juventus per un gol a 0 amb gol d'Ara Turan certament eh, és evident que a la gent comença a petir-li molt el partit de dissabte perquè té tots els ingredients tot apuntat a partit gran, a partit important, entre un bloc que se confirma que ho és, com és l'Atlético de Madrid, i el bloc que al qual apunta a arribar a ser el València de Nuno Espíritu Santo. Eh, per tant, això és la batalla que li posa a la gent, que li motiva, que la fa estar eh, novament encesa amb el futbol. I l'altra, la que juguen els eh, despatxos, és la que té una miqueta farta a la gent encara que els indicis que arriben eh, apunten, si més no, al fet de que eh, més que una batalla, eh, en esta volta es podríem trobar, sembla, a prop de l'armistici definitiu. Este migdia, en València Oberta, amb Ximo Rovira, Vicente Bobus contava que eh, Meriton eh, ja li havia passat a Bankia la proposta definitiva, és a dir, que el banc que tenia sobre la taula eh, l'última proposta estudiada i verificada per els advocats de l'empresa de Peter Lim. Ara falta que, en efecte, com dèiem, siga la definitiva que l'assumpte no s'allargui molt més, perquè és el que té a tots en vilo i és el que té a tota la gent descreguda i és el que té a tota la gent una miqueta farta d'esta situació i que el València d'una manera ja definitiva puga eh, arrencar a caminar en el aspecte esportiu i ja oblidar este llarguíssim procés de venda que, si no recordem malament, s'hauríem desembre de l'any passat, quan en una assemblea eh, general del València Club de Futbol, Bankia comunica que ja no va refinanciar el València Club de Futbol i eh, fins al dia d'avui estem pendents de si es tanca o no es tanca l'acord de refinançament, que és el primer acord al que tenen que arribar Meriton i Bankia per al acord definitiu de la compra-venda mm, del club. Per tant, estem pendents d'aquesta situació. Eh, com dèiem, els indicis tots apunten a positius, però tots, també és cert, que deixen oberta una finestra de però és possible, anem a veure, eh, perquè no és la primera volta que s'il·lusiona la gent, que és normal que s'il·lusione, amb que això es tanqui i que finalment acaba apareguent eh, un nou capítol de desavenències entre el banc i Meriton, que torna a ralentir, que torna a bloquejar les converses i que torna a deixar una altra volta a l'aficionat amb l'ai al cos i amb la fartera, amb l'hartazgo en castellà, eh, d'este etern procés que el que desitja tot el món és que s'acabe de la manera més celèrica possible. Així que estarem molt pendents de esta batalla que es lliura a Madrid, com dèiem, a veure si és eh, definitiva, sobretot per a que més que una batalla siga l'armistici definitiu <coughs> i la pau, és a dir, l'acord entre Bankia i Meriton. D'això anem a parlar en este programa que a les 11 i 35, com cada nit, repassa l'actualitat del dia en 5 fotos. Meriton i Bankia negocien l'acord definitiu. La proposta de l'empresa de l'IM ja està sobre la taula del banc i s'espera que aquesta negociació siga la total i última. Mentretant, l'equip ja prepara el partit de dissabte. Els de Nuno s'han entrenat avui a porta oberta, Piatis fila per a tornar i Negredo està descartat. Albert recorda les claus de la batalla i sap que l'Atlètico de Madrid explota totes les facetes del partit fins al límit i que el València haurà de contrarrestar-ho. Es un equipo que, que lleva al límite a los árbitros, está claro, que, que tiene jugadores muy fuertes físicamente y, bueno, nosotros tenemos que igualar eso y Purua prova de foc para a Mendilibar del que pase de van l'Eibar el tècnic Granota pot patir mes desgast tot i que los jugadores com Gavilan insistiesen en que el recolzament es total capa al entrenador Estamos todos a muerte con él eh, y, es obvio que el objetivo tanto de equipo como de afición como, de todos es ganar el domingo, el sábado. Entonces, una vez lo consigamos o, sumemos allí en, en Eibar, vamos a ver todo de forma diferente. encebollan, pero a comenzar definitivamente, Dublevich no estará en la apertura del campeonato contra el Murcia. el partido de Euroliga contra Olympiacos podría ser el del seu retorno. 11 i 36. Fem eh, una lleugera pausa per a prendre aire i entrem amb tots els temes de la jornada. Així, en Esports 97 nit, en la 97.7 ràdio, que ja té el, vostre, el seu i el vostre Twitter a la vostra disposició. Arroba Esports 97 nit. Arroba Esports 97 nit. La pregunta que vos fem és si penseu que aquesta ja va ser la trobada definitiva que tanque la compravenda del València Club de Futbol. És la resposta que vos fem, la pregunta que vos fem, encara que podeu respondre del tema que vos apetisca en arroba esports 97 nit. 11 i 36, pausa i tornem. ¿Buscas coche? ¿Nuevo? ¿De ocasión? Te lo ponemos fácil. La Avenida del Automóvil. Cerca. ¿Aparcar? Sin problema. 13 marcas. Abrimos los sábados por la tarde. La Avenida del Automóvil. Avenida Tres Cruces, Valencia. Podés ganar, perder o empatar, pero lo importante es salir todos los días a pelear a la cancha de la vida. Si te atreves a imaginar, hoy serás lo que quieras ser. Sé Ronaldo, sé Messi, pero sobre todo, sé tú. En Canal Plus tenemos tu partido y todos los que puedas imaginar. La Liga y toda la Champions por 15 euros al mes masiva toda la temporada. Canal Plus. A los amantes de hacer fotos, profesionales aficionados y estudiantes de fotografía, y a los que buscan un buen regalo, Fotopro es mucho más. Es el consejo profesional y la garantía de servicio. Fotopro todo en fotografía. Calle Castellón número 2, Valencia. www.fotopro.es. ¿Han elegido ya? Un curso de técnico en establecimientos de restauración. ¿Con las instalaciones más modernas, una enseñanza de calidad y muchas oportunidades laborales? Sí, y de la Escuela de Hostelería Gambrinus de Heineken, España. Ahora en Valencia, de la mano del grupo La Sucursal con dos estrellas Michelin. Llama al 910-2983 o ven a la propia escuela en el restaurante vertical en calle Luis García Berlanga 19. Escuela de Hostelería Gambrinus de Heineken, España. Te servimos tu futuro en bandeja. En Valenmoto compran tu moto o, si quieres, te la cambian por otra. Tasación y pago inmediato. Además, en Valenmoto, venta de motocicletas de todas las marcas. Infórmate en valenmoto.com o acércate a cualquiera de nuestras dos tiendas en Valencia, Avenida Maestro Rodrigo 10 y Avenida General Avilés 46. Sports 97 NIT, el teu equip, la teua Radio. Les 11 de la nit i 38 minuts. Com dèiem, este migdia en el programa de València Oberta amb Ximo Rovira, si en la 97.7 Ràdio, Vicente Bau <laughs> parlava d'aixa oferta que ja tenen els homes de Bankia via Meriton sobre la taula. Sembla que la proposta és acollida amb moderat optimisme per el banc, i fins i tot que hi ha eh, algun, algun dels punts que bloquejaven en l'anterior volta, que bloquejaven en l'anterior volta les converses, ara queden, eh, sembla, en algun punt, eh, eh, més a prop de l'enteniment, sobretot en la plusvalia dels futbolistes que ha de fitxar el València Club de Futbol <coughs> i també en la capacitat d'endeutament de la societat una volta siga propietat total i absoluta de Meriton. Sembla que es va avançant, com dèiem, però també, com dèiem, ningú vol llançar les campanes al vol, perquè no és la primera volta, que la gent s'il·lusiona i que després apareix eh, per el mig el que siga eh, un nou punt de desavenència que acaba fent que Bankia i Meriton eh, eh, novament es prenguen un temps, dilaten la proposta final i sembla que ara podria ser la definitiva <coughs> i que en esta volta es podria arribar a un acord. Eh, de fet, fins i tot, eh, s'havia dit, i és cert, que Amadeo Salvo està a Madrid, el president del València Club de Futbol, i està a Madrid, però també és cert que en l'entorn del president parla de que està a Madrid per eh, negocis personals, per la seva empresa personal, que és eh, Power Electronics, que no tinc dubte, perquè a més és cert eh, i és lògic pensar que Amadeu Salvo no està en les converses entre Banca i Meriton, però també és cert que res és a l'atzar, que res és eh, casualitat y que si Amadeo Sabo eh, está esta semana en Madrid y estos días en Madrid, pues hombre, no digo que estiga en les converses, pero que está a prop porque es una señal del que puede ser armisticio definitivo. ¿Es el definitivo? <coughs> Mireu, no sabem. De fet, les hemos ens pregunta, sabeu si ve l'IM? Si ve l'IM és que eh, pot estar eh, molt a prop de signar-se. Mireu, eh, descartar o no que vinga l'IM és un tant arriscat. Per què? Perquè eh, si el València eh, finalment acaba sent ja esta setmana propietat de, de Meriton, si finalment Banca i Meriton arriben a un acord, eh, lo que per a tu i per a mi seria un problema, a lo millor, que és desplaçar-nos eh, d'un costat cap a l'altre del món i trobar els bitllets i els enllaços, quan tu no té un audio privat, doncs pues este problema no existís. Eh, amb el qual, eh, en el moment en què la cosa estigui assignada, és moment en el que Peter Lim pot agarrar el seu avió i si l'avisen el divendres, jo crec que seria com a data tope, com a data límit, pot agarrar el seu avió i presentar-se en València per al partit davant del Atlético de Madrid, com dèiem. Per tant, tots pendents, eh, les sensacions són positives, però jo crec que tots estem <coughs> suficientment escamats, suficientment... Eh, eh, com diria d'alguna manera, el suficientment advertits del que ha passat en altres voltes com per a no llançar les campanes al vol, dir, com dèiem, que les sensacions són bones, que Banca respira bé, que Meriton respira bé, en este cas, que el president en efecte està a Madrid en assumptes personals, però que lògicament no va desdenyar <coughs> l'oportunitat d'estar pendent d'esta situació i que a partir d'ara haurem d'estar eh, molt pendent de com es reprenen eh, aquestes eh, converses, que sembla, com dèiem, van en un bon camí. Però que sempre hi ha que deixar oberta la finestra de qualsevol possible contingència, perquè fins ara sempre ha sorgit alguna contingència, esperem que esta siga la volta que es trenque i xarratxa i que Banque i Militon arriben a un acord total i absolut, com deia, en <coughs> la negociació per el València Club de Futbol. Sala Folgado, què tal? Molt bona nit. Què tal, Manol? Bona nit. Bueno, després d'este monòleg meu, eh, tu penses que el, eh, esta és la trobada definitiva entre banc i Meriton o també deixes la porta oberta a algun entrebanc? Home, m'agradaria que fos la definitiva, Manolo. Sembla que va ser la, la definitiva, però, uh mhm. -huh. vamos, se m'he <laughs> escoltat tantes coses al voltant de la venda, Manolo, que francament no sé, no sé què dir-te, però després d'escoltar a la gent que, que maneja així en esta casa informació, en este, en este assumpte, com Vicent Bau o com Carlos Bosch, Julián Montoro, sembla que esta semana sí que podría ser ya de forma eh, definitiva pues la, la semana en la que está en que la, la venda y Peter Lim pues eh, compre i aparega, per què no? Perquè, com acabes de comentar, a Dei no li costa res. Clar, per a tu, per a mi, seria un problema trobar bitllets cap a l'altre costat del món, cap a l'altra punta del món, però, clar, quan tens un avió privat, estos problemes sí. com que no són tant. Per tant, Manolo, si, si compra, probablement eh, Mestalla conega eh, dissabte la figura de Peter Lim perquè podria estar perfectament en, en la llotja sempre que abans, eh, efectivament se tanque la, la venda del club perquè és que el eh, dissabte hi ha un partit a Mestalla a partir de les 4 de la vesprada l'encontre entre el conjunt del València de Futbol i de l'Atlètico de Madrid salva eh, el València que continua entrenant i com deia, desgraciadament guany les competicions europees per a València i per al València són només una referència televisiva però veient com continua sent de Petro el bloc de l'Atlètico de Madrid la certeza es que esa lluita entre el bloque que ya es el Atlético y el que te pinta de formarse com és el del València, eh, apunta una lluita molt bonica. Sí, a més va ser sense dubte el primer gran partit que arriba esta temporada en l'estadi de Mestalla. No hi ha competició europea, no hi ha Europa League, no hi ha Champions, per tant, Manolo, el primer gran partit del, de l'any, d'enguany, és el que arribarà dissabte amb la visita de l'Aleti de, de Madrid. Acabem de veure-lo jugar en Lliga de, de Campions davant la Juve, que semblava un altre equip per, per allò de la samarreta de color verd, que no és <laughs> identificativa de res. La res de la Juve, en efecte. Per a, per a la Juve, però jo destacaria... I també te vaig dir una una cosa, mm sense compte, la Juve per a mi ha perdut alguna de caràcter, eh? Sí, però encara encara està al capdavant del, del campionat en, sí, sí, en no, Itàlia, no, no competint no. amb la Roma, és cert, que està fent una grandíssima temporada, però te deia jo del partit de l'Atleti de Madrid davant la, la Juve, Manolo, hi ha unes declaracions molt cridaneres de, de Godín quan ha acabat el, el partit. Eh, ha dit eh, que ha sigut el partit de la temporada on han tingut que esforçar-se més, que fins ara no havien treballat com avui han treballat davant la, la Juve i és cert, jo tinc l'oportunitat de veure tot el partit ha sigut un partit molt lleig per a veure-lo efectivament, però ha sigut un partit Manolo molt trabat, molt físic, molt, molt tàctic molt complicat de guanyar tant per a la Juve com per a l'Atleti Madrid i l'Aleti de Madrid mm, és molt fàcil Manolo que pague l'esforç que acaba de fer davant la, davant la Juve eh? sí, certament. I això al València li ve bé eh? de fet se deia que avui eh, el Xolo anava a reservar algun futbolista com el cas de Coca la Fico que ha jugat i, i no sí, no ha jugat Gavi que eh. tenia problemes Correcte. ha jugat eh, Saúl però poqueta cosa més ha reservat el, el bueno, Xolo ara, ara per ara no sé dir-te qui és més titular en l'Atlètic o sigui Gavi o Saúl eh Sí, perquè Saúl està fent també molt bona temporada. Sí, a mi em pareix un grandíssim futbolista també. En efecte, que va estar més en l'agenda del València este estiu. Bueno, Salva, eh, el València tornava avui a treballar després de la jornada d'ahir de descans i avui tornava als entrenaments, porta oberta en Paterna, eh, eh telegrama eh, per a dir eh, Piatti Negredo no i a partir d'ahir la resta, què ens pots comentar pel que has estat avui Nuno? Molt complicat, Manolo, extraure un, home, filant molt prim, avui Nuno ha dividit a la plantilla en quatre equips de cinc futbolistes, filant molt prim, podies veure veure la defensa titular en un equip, l'atac titular en un altre, el mig del camp en un altre, però eh, crec que és molt pronte. En tot cas, jo tinc la teoria, Manolo, de que l'equip apenas va, va veure's eh, alterat excepto eh, en banda esquerra. yo apostaría por la tornada de, de Piatti, porque Carles Gil caiga y se embacha a, la banqueta. y a partir de ahí Manolo, becha Alves en portería, Barragán en la dreta en defensa, amb en l'esquerra, amb Mustafi y Otamendi en el centro de la defensa, Amfuego Fuego, Parejo y André en, el mis del campo. la banda dreta per Rodrigo, en la izquierda eh, Piatti y Dalte Alcácer. Mhm. Si tinc algún dubte, es en l'esquerra, encara que piense que va a jugar Piatti. La resta del equipo Manolo, va ser eh, probablement la que t'acaba de dir. Eh, molt probable eh, el que apuntes, més que res perquè ja sabem que en un es pot partidari de canvis, que confia en un bloc, en el bloc que ara mateix està eh, siguent eh, el segon equip millor de la Lliga després del Futbol Club Barcelona, amb 14 punts, i que Elix el bloc confia per a fer-li front a l'equip del Xolo Simeone el dissabte, que en efecte esperem que puga eh, notar el desgast d'avui perquè tot i guanyar ha tingut que fer un gran esforç per acabar imposant-se a l'equip de, de la Juve. Sí, no van haver canvis en, en el València Manolo Apenes, el dubte d'eixa banda esquerra i poqueta cosa més. Bon ambient en la plantilla, este matí asado argentino per a, bueno, pues d'alguna forma continuar fent grup, pinya, la família, no?, que diuen tots els futbolistes. dos dinars en 15 dies, no?, el que sí, va ser fa dos, fa dos setmanes en un restaurant. Sí, el en, que va ser en Mas Blayet. En Mas Blayet. I el de, i el, el avui a, a Paterna. De fet, de futbolistes han acabat morts perquè la sessió ha sigut exigent d'altra volta en, en uno. Uh mhm. -huh. S'han quedat, quedat allí. I, llavors, bueno, pues un parell de persones preparen los el, el asado i pues, han tingut eh, dinar altra volta per a, per a continuar fent pinya, fent eh, grup. De fet, eh, Robert i Gallà se n'han anat a un, a un acte eh, publicitari eh, de sponsors que Chest, tenien el, en el circuit de, de Chest. Han participat en una carrera de, de cars amb diferents pilots de l'equip de, De, de Y después han tornado a velocidad tota velocitat Manuela Paterra porque se en el, el assalt argentino. El papo. Claro, exacto. La torre argentina de, de Can. Bueno, pues, amb tot això ha parlat Diego Alves. Un uh, Alves que s'ha plantat davant dels micros de la sala de premsa allà en Paterna i ha comentat coses molt sucoses i molt interessants, no? Sí, Diego Alves, Manuel, la setmana és important també i si analitzem qué que van a passar per roda de premsa en les pròximes eh, jornades. Evidentment, la setmana és gran perquè hi ha un partit gran. Avui ha passat Alves, demà passarà eh, Alcácer i després demà escoltarem al tècnic eh, Nuno, aquestes coses també es noten sempre que hi ha un rival important també eh, creix d'alguna forma la importància de futbolistes que parlen en sala de premsa de fet demà també hi ha un acte en les penyes i el convidat de les penyes per a la segona xerrada de la, de la temporada, recordem que fa 15 dies va anar Nuno, bueno, pues demà en la seu de l'agrupació de penyes del València estarà Otamendi, altre de futbolistes importants de la, de la temporada, si te sembla escoltem a Alves parlar de, en primer lloc, Manolo, després repassem el que he dit al voltant del, del partit, però a mi m'agradaria que la gent prestara atenció a aquest fragment, és un poquet llarg, un poquet més d'un de, minut d'exposició de, d'Albes. De, de uh -huh. Li hem preguntat este matí què havia passat no? per a que el València canviara de forma tan, tan radical en tantes coses. Ojo a la resposta que ha donat eh, Alves. Ha cambiado bastantes cosas. Eh. Ha cambiado el presidente, ha cambiado el patrocinador. <laughs> La verdad que, bueno, pues todo. Eh, la verdad que eh, la gente está ilusionada por, el tema de la venta, por el tema de Pitelín. Creo que mm, por parte de vosotros también eh, hubo una mejora bastante importante. creo que el equipo año pasado ha sufrido bastante porque el, el tema ese de la venta es, es complicado y nosotros jugamos y sabíamos de la presión que había afuera. Yo creo que este año la tranquilidad que pasa es mucho mejor que, que del año pasado. Eso hace con que los jugadores tengan tranquilidad para trabajar y, y sacar lo mejor. Y también, claro, ha tenido un cambio de, mm, de, jugadores, jugadores nuevos que han llegado con ganas, jugadores con, con poca edad, pero con mucha experiencia en el fútbol. Y bueno, hay jugadores que quieren crecer en el, fútbol mundial, ¿no? Y eh, yo creo que hemos hemos conseguido montar un equipo fuerte, competitivo. Hemos traído un entrenador también que tiene ganas de crecer y bueno, pues eh, hemos juntado todo eso más las cosas que hay alrededor y bueno, estamos intentando llevar eso adelante junto con, con la afición que, que, es el fundamental para que sigamos fuertes ahí arriba en la tabla. Han cambiado muchas cosas eh? destaca el cambio de presidente, el cambio de entrenador. i la presència de futbolistes jovens en fam dins de l'actual plantilla. Sí, són dels tres, tres els punts que ha destacat el porter del València Club de Futbol. Que la venda, la temporada passada, diu Alves, va afectar al, al vestidor. Jo això no m'ho crec, però és l'exposició d'aquest matí. De, L'any passat, la veritat és que l'ambient no era el millor per a treballar en cap de sentits. A també li va costar eh, decidir si a continuar o no, probablement perquè ell sí que estava pendent, i és una que ja s'ha contat, ell estava molt pendent de veure què és el que, el que passava amb la venda, en, en la, amb la venda per, a continu, per a decidir continuar o no en, en el València. Bueno, pues eh, superats estos, eh, estos punts que ja ha comentat el mateix eh, Porter, ha continuat, diguem, més coses sobre el favoritisme sí. del partit. Diu que el favorit per a el compromís d'este cap de setmana, partit duríssim per a l'entitat de Mestalla, és l'Atleti de Madrid. Nosotros jugamos contra el campeón, es lo que he dicho antes. Incluso este año es un año un poco diferente para nosotros porque no estamos en Champions ni en Europa League. Eh, está claro que hay una igualdad de puntos, pero yo para mí, mi, modo de ver, yo creo que, el Atlético es el, gran favorito ¿no? y el equipo a batir. Y nosotros pues vamos a intentar en nuestro campo eh, vencerlos y bueno y hacer un buen partido. És favorit, segons eh, Alves, tota la pressió per a l'Atleti de, de Madrid, el brasiler que considera que favorit per al duel del cap de setmana és la formació del Cholo Simeone, que eh, també ha tingut este anàlisi per part del porter del València. Seguro que es un, uno de los mejores equipos hoy, no solo a balón parado, pero en general, que está demostrando ¿no? durante ya años que, que tiene un poderío, un poderío en balón parado muy, muy alto. tiene jugadores para eso, entrena muy fuerte en su estilo de juego, pero bueno, eh, nosotros también, también tenemos que saber eh, jugar contra estos equipos y bueno, nos toca sábado pues intentar hacer un partido eh, perfecto en todos los, los aspectos del juego. Alves que a ver, Manolo, se refería a la dureza que utiliza, que emplea la formación del Cholo Simeone es un equipo que, que lleva al límite a los árbitros, está claro, que, que tiene jugadores muy fuertes físicamente y, y, bueno, nosotros tenemos que igualar eso y luego la calidad ya veremos en el campo lo que va a suceder, pero si igualamos en esta parte seguramente tenemos gran posibilidad de, de hacer un buen partido. Un buen partido. Es el que en parlant del Atlético de Madrid, que es uno de los eh, temas de debate esta temes de en el conjunt matalasser fins al límit que dura l'Atlètic Madrid els partits, sobretot eh, la permissivitat que pot tindre l'Atlètic Madrid eh, Alves no ha desdenyat aquesta possibilitat, no l'ha rebutjat, és conscient, però també diu Saba que el València té les seues armes. Sí, i que han de saber contrarrestar pues, esa duresa que utilitza habitualment la formació del, del Xolo Simeone. Més coses, altra de les armes, a part de la duresa, de la intensitat o de l'agressivitat en el conjunt del Xolo, la seva gran arma en este inici de temporada és l'estratègia. Ha fet molts gols uh -huh. de, de faltes, de pilotes laterals, de llançaments de corra des del cantó. El màxim golejador de l'Atleti de Madrid és eh, un defensa, és Miranda. Godín també ha marcat en, en guany. L'altre dia Raúl Jiménez també marcava en acció d'estratègia. De, bueno, pues sobre l'estratègia i com combatir-la de l'Atleti de Madrid també ha parlat vegada Uf, de todos. Es un trabajo que mm, Ellos igual sacan el primero, el segundo palo, hace jugadas trabajadas. Eh, han crecido mucho en ese, en ese tema y bueno, pues mm, nosotros vamos a hacer nuestro trabajo para intentar pararlos, ¿no? De la mejor manera. Conocemos ellos cómo va, de intensidad, de fuerza. Está claro que no se puede entrenar porque a lo mejor Simeone puede preparar una jugada diferente, entonces hay que estar atento. Yo creo que trabajar y concentración es fundamental para, para poder tentar eh, parar en este tipo de jugadas. Pero nosotros también tenemos nuestras armas. Les armes del València que esperem les puga traure per a fer front i tombar l'Aleti de Madrid el dissabte a les 4, recordeu, des de les 3 i mitja en la sintonia d'Esports 97 el partit de la mitja València Atlético de Madrid. ¿Alguna cosa me que comentar del Valencia, Folgado? No, Manolo, que respecte a lo que deies de Atlético de Madrid, la formació que avui ha tret Simeone és Moya en porteria, Juanfran Miranda, Godín i Ansaldi, repetirà defensa en Mestalla, Arda Turan, que ha fet un partit avui davant la Juve, està present en l'emig del camp, amb Tiago, Coque, Saúl, i dalt Raúl García i Manchukic. No va fer tampoc massa canvi respecte a esta formació el Cholo en la visita a Mestalla. Bueno, pues eh, amb tot això, demà entrenament i divendres en Mestalla. Divendres en Mestalla, però a porta, a porta, a porta bancada. bancada Sí, sí, sí, el divendres ser a Mestalla, però porta tancada perquè l'endemà a les 4 xocaran en aquest escenari davant l'Atlètic. Perfecte, tanquem la informació del València Club de Futbol, que reprendrem després en temps de tertúlia, avui amb Pello Bordelevante, amb David Rodríguez de Super i amb Gonzalo Naya. Folgado, del Llevant una Esportiva, eh, la pre gran pregunta és i quina defensa va treure Mendilibar en Ipurua? Pues la que té, Manolo, perquè davant les baixes d'última hora de, de Toño, que va caure lesionat en el compromís davant del passat cap de, cap de setmana, després de la baixa també en el mateix eh, partit de David Navarro davant el Rayo Vallecano, pues li queden quatre defenses, Sansi i Estalvis, no? per dir d'alguna forma. Uh mhm. -huh. Vintra i, i Héctor Roda seran els centrals, en banda derecha estará Pedro López Y en banda esquerra probablemente no, probablemente no, va aparecer Iván López. Yo te inducte sobre si Pedro estará en derecha o en esquerra, Pero vamos, entre Pedro López y Iván López pues van a repartirse les, bandes. No llames, no defenses, no llames defenses. No defenses porque esta semana, con deien, Calla Toño, que es baixa segurísima pero la eh, seva lesió i David Navarro, encara que s'està intentant forçar el Pol de Sagunt per a que arribi, la realitat és que no, Navarro, és quasi impossible. Navarro també va ser baixa este cap de, de setmana. Ojo, Manolo, perquè hi ha un rum-rum en les últimes setmanes al voltant una, de la probabilitat de canvi en la porteria del Llevant. Uh -huh. I lo que continua eh, comentant-se en les sessions preparatòries és que també este cap de, de setmana Mendilibar podria plantejar-se el cambio en, Mariño en portería. Entraría Mariño y cauría Jesús Fernández. Jesús Fernández cauría y entraría Mariño. un rum que continúa desde el core del cor del, vestidor, eh? Sobre el tema del vestidor y del mister ha palat Gavilán, Jaime Gavilán. Sí, el Valencia que en guany, bueno, pues torna a Valencia pero en este caso para defensar la samarreta del Llevant se referit a si ya Marechol o no en el míster, si el vestidor está en si ya Chen que ya comienza a adoptar qué pasa a el míster. Gavilán digo que no pasa que ha salido en, eh, en prensa o en medio de que el vestuario está ido para nada. Estamos todos a muerte con él. Eh, y, es obvio que el objetivo tanto de equipo como de afición como, como de todos es ganar el domingo, el sábado. Entonces, una vez lo consigamos o, sumemos allí en, en Eibar, vamos a ver todo de forma diferente. Eh, per cert, de bon rotllo eh, i tal, eh, no estaria de més que si estàs una gravació que després van utilitzar els mitjans de comunicació i està passant eh, el, el tallaherba, eh, que li digueren que pare 5 minuts, que no dura més l'entrevista, perquè no és massa bo eh, emetre un so amb el jugador tenint que alçar la veu perquè passa per darrere el motor de la màquina de tallar herba i fa soroll, etc etc. Eh, eh, simplement Però un club eh? que diu que cuida tant la imatge com el llevant, aquestes coses, Manolo, embruten aquesta imatge. Sí, Ni clar. tenen sala de premsa en condicions ni tener una grabadora en condiciones, para pinchar después los audios en la web y después... si damunt... la grabadora no tiene problema. Si eh, damunt eh, s'escolta la máquina per darrere... El problema és la máquina per darrere. Imagina't. Eh, de Gavilán. Que, ja, que té ganes de tornar després de la seva Sí, muchas ganas obviamente de debutar ya con la camiseta de Levante y, y bueno, de poder aportar cosas ¿no? en este momento delicado que estamos pasando, pero bueno, a la vez convencido de tanto personal como colectivamente de hacer las cosas bien y, estar en el lugar que nos corresponde, ¿no? una zona más tranquila. El Eibar Peral el Llevan hoy en día, Manolo, es un rival temible. Bueno, está haciendo las cosas bien, es, es un equipo bien trabajado, que, bueno, todos todos pensaban que iba a ser un equipo o candidato a, a, perder la categoría, pero para nada. Está claro que se ha sentado muy bien en lo que es primera división y ha conseguido puntos en campo donde nadie se lo esperaba. Por lo tanto, vamos a encontrar un rival fuerte, un rival para nosotros directo y, estamos trabajando para ello, ¿no? para hacer un, buen partido y un partido serio. Alguna cosa más, Folgado? No, que demà torrada al treball y ya veurem finalmente Manolo, si esta semana porque se escolta en últimas últimes ya eh, cambió en la portería del, del Gracias, Folgado. Les doche, la tertulia, ya. Esports 97 nit, la tertúlia. Les 12 de la nit i un minut arranca el temps de debat, tertúlia i anàlisi així, en Esports 97 nit. Per cert, vos recorde la pregunta que estem fent-vos en la nit d'avui en el nostre Twitter, arroba esports97nit, el 97 eh, amb xifra, amb número esports97 arroba esports 97 nit i és, si penseu que aquesta ja és la trobada definitiva entre Bankia i Meriton per a la compra-venda del València Club de Futbol. Les 12 de la nit i dos minuts presentem ja els contertulis que ja estan assentats en esta taula. Company del diari Levante Mercantil Valenciano, Peyo Bol, què tal, Peyo? Bona tal? nit. Bona nit, Manolo. He pendent de la Champions. Pendent de la Champions, sí. Ha vist l'Atlético? He visto un poquito, sí. Partido súper espeso, ¿eh? ¿eh? Bueno... Combate táctico eh, brutal. Ahí anaba yo. Combate táctico brutal que mantiene, ara de shock, que es del que anema a volver en Sí, eh, el primer el gol que de la Juve que recibe este año. El primer gol que en guany. Sí, y sí, y sí. eso que a mí la Juve ha semblat menys Juve que la de l'any passat, com si amb la marxa de compte hagueren perdut algo de, no sé, de caràcter. Sí, però bueno, és un equipo ro rocoso, eh? Madre mía. El Atleti da miedo, ¿eh? que viene. El Atleti, ahora, para en efecto. También tenía un compañero del ahí Superdeporte, Rafa Marín. Hola, Rafa, ¿qué tal? Buenas noches, muy bien. batalla táctica, ¿eh? La que espera Disarte Sí, más que, más que batalla táctica, yo diría batalla a, secas, porque la lluvia ha repartido estopa <laughs> y, y, de la buena, con ese Pogba inconmensurable en el centro del campo va a venir aquí el Atlético de Madrid con un respiro en la Champions porque lo tenía bastante feo y continúa vivito y coleando, pero va a llegar también muy castigado porque, insisto, la Juve le ha dado hoy a probar de su propia medicina. Creo que el Valencia, mm, bueno, mm, le ha podido enseñar un poquito el, el camino para el próximo, para el próximo sábado. Veremos a ver. I també està amb nosaltres el company Gonzalo Naya. Hola, Gonzalo, què tal? Bona nit. Què tal, com estàs, Manolo? Bona com nit. Com va sense límits aventura? Doncs pues, molt bé. Duem una setmana. Ara fa una setmana que que presentarem la plana web com a primer pas a tota la resta de coses que venen després. Mm. I la veritat que molt bé. Estem molt contents en les visites que estem tenint a la web. Ja saps tu que això està mesurat estadísticament al mil·límetre estem molt contents i en la resposta que estan també donant tota la gent que està ahí eh, l'altre dia per ser estan pendents dels espeleologistros valencians que han anat a ajudar a, al rescat de Sergio López ahir el treien i ara estem pendents de que tornen i en fi, pues, no sé quantes mil persones estigueren pendents en, via Facebook nostre que col·locarem també la notícia pues, més de 100.000 persones estigueren seguint-ho allí o sigui que la resposta és bona i allà estem, pues, visquent, eh, visquent l'aventura ells alegren moltíssim d'aquesta sermitja aventura que és l'aventura que hem pres eh, Gonzalo Naya, no a soles, però també està Gonzalo allí, eh, tiren de, del carro i són nous mitjans de comunicació, en este cas digitals, eh, que, que naixen i que obrin eh, pues, eh, una porta més en este eh, món del periodisme. Bueno, companys, hem de parlar de la part futbolística i de la part de despatxos. És inevitable. Eh, amb aquesta notícia que donava este migdia així en estos mateixos micros el company Vicente Bau, en València Berta Junta Ximo Rovira, de la contraproposta de Meriton a Bankia, que sembla ha sigut ben acollida per Bankia, i que jo trobo en l'ambient un sí sembla aquesta volta sí, però com altra volta, altres voltes ja se l'hem acabat menjant, anem a ser cautes. Jo ja no sé si és per eh, <laughs> por a que eh, el banc puga jugar-ne a una passadeta més, si és també per a no il·lusionar més a la gent perquè després la xafada és major per, a, per al públic de peu, per al valencianista que continua amb l'aigua en el cos des de que Bankia va dir en desembre que no refinançava el València Club de Futbol eh, d'una manera o d'una altra eh, per, percibisc un optimisme però que sempre deixa oberta una finestra al... bueno, anem a veure si este és es l'últim capítol de la venda Bueno, es un, es, es un optimismo porque, porque después de semana y media se, re, se retoma, ¿no? Mm. se retomaba un asunto que estaba que estaba totalmente bloqueado, ¿no? Porque no había noticias desde, desde Singapur. Por ahí sí que hay optimismo. Eh, a mí lo que también me, da cierto optimismo es que, que Bankia, eh, por lo visto, tiene previsto responder muy pronto. O han dicho que no se van a esperar 15 días, como ha hecho Meriton, sino que quiere eh, dar su respuesta en cuestión de días. Lo publicamos mañana en Levante. Y sobre la respuesta que va a dar Bankia, pues no lo sé, porque <laughs> no, lo sabe nadie, ¿no? No lo sabe ni, ni siquiera ni siquiera Peter Lim y yo creo que ni siquiera Bankia en este momento porque están estudiando eh, esa propuesta. Por ahí yo sí que veo optimismo, pero mm, yo ahora que está Rafa aquí, estuvimos juntos además en aquella <laughs> en aquella eh, llegada a Valencia del equipo de, de Tomelloso de Levante, que salvando, salvando las distancias, salvando mucho las distancias. bastante, bastante, Con Meriton y con Peter Lim, y hago hincapié en que salvando las distancias. Al final yo el, de Tomelloso no tenía bioprivat. No, no. <laughs> tenía, tendría un Renault. El de Tomelloso era un tenía, pero tenía un paso de Semana Santa en la planta baja de su casa. Ojito, ojito, que era el capo de Tomelloso. Que el show, l'IM seguro que no el té. Vas a decir, pues una cosa, Rafa, no te, no enfades, eh, ni, ni pello, entre tú y yo, entre un pase de Semana Santa y un avión privado yo personalmente me quedé en el avión privado Pero ya te dic... Vosaltres de quedar en el pase de Semana Santa si voleu. Fíjate que l'IM un pase de Semana Santa no té. No, seguro que no. el López no, era un crack, eh. Cada cual era, era un capo en lo suyo. Uno en las finanzas y, <laughs> y el otro en su pueblo lo sí, el que en estos negocios Y miran cómo ha el fútbol español Y lo que he visto en Valencia, en el con diu Pello, pues... <laughs> yo digo que fuimos a la puerta de la notaría ahí enfrente del Corte Inglés fuimos así como, no sé si Cinco o diez veces, entre cinco y 10 veces seguro, porque anunciaban que iban a firmar la venta y nos íbamos de ahí siempre con las manos vacías. Por no remontarnos a un tal Tomás Carmona. y, pero es, al final, de todas maneras, en lo que sí que hay un paralelismo, Pello, es que... Mm, es en los tiempos y en que el dinero mm, nunca aparece o, siempre tarda en aparecer o el que compra evidentemente lo intenta hacer sin poner ni uno o poniendo al menos los mínimos posibles. Yo creo que en el caso del Valencia los tiros están yendo también ahora, ahora por ahí. Eh, Lim evidentemente es un señor que tiene muchos posibles pero que también es consciente de que el Valencia es una oportunidad de negocio porque es un club que lo va a poder adquirir por un precio mucho mucho menor del que verdaderamente le, correspondería. Me da la sensación de que esto es como, como el cuento. al final vendrá el, lobo, se hará la venta, se cerrará y no lo habremos anunciado ninguno después de haberlo <laughs> avisado tantas Vamos, veces. De, de, Pedro y el lobo. Claro. La venda... Lo que pasa es que solamente una, una cosa, Gonzalo. Mm, a mí me da la sensación desde fuera de que Bankia definitivamente está dando ya su brazo a torcer. Creo que en los últimos meses ha intentado por activa y por pasiva hacer la operación que va a hacer que va a hacer Lim porque habría sido mucho más beneficioso para sus intereses pero creo que llegado a este punto, tal y como están las cosas, mm, no hay otra no hay otra salida tampoco para ellos que la que la de que Lim sea finalmente el dueño del Valencia. Yo creo que la venda es el final que tots esperen, eh, fins i tot els implicats, vull dir, parle de Bankia, eh, de tot el món, perquè és el millor escenari possible que tenim a hores d'ara. El que passa és que en una negociació com la que està duent-se mmm, no estem acostumats així en el món del futbol, encara que hem tingut aquests episodis que ara comentàveu, eh, la veritat és que no estem acostumats en el nostre dia a dia a estar parlant d'unes negociacions en este volum de diners. Ho vinc a dir perquè jo estic convençut que a nivell econòmic, eh, a grans empreses, n'hi ha negociacions, n'hi ha fusions, n'hi ha compres, n'hi ha opes, n'hi ha absorcions, n'hi ha desacords i n'hi ha vendes. El que passa és que això no té un seguiment diari com se li fa en el món del futbol i el que així sembla que és un drama que se'n vaig en els emissaris de l'IMS se tornen a Singapur i se trenquen les negociacions durant 15 dies tal volta en una d'aquestes negociacions que apareixen eh, pues, bueno, que de tant en tant se diu alguna informació en el 5 dia o en, o en algun diari d'estos econòmics eh, és una cosa habitual però així en el món del futbol és que estem dia a dia i pràcticament hora a hora volem saber com està la claro, negociació el, min el jo crec que la gent de diners que estem parlant en gent de diners, en Bankia i en LIM, ells saben que van a entendre's. Jo l'únic dubte que tinc és que ara, eh, al igual que en agost n'hi havia una data límit per a poder eh, refrendar l'acord per a continuar negociant, que era el dia 15 d'agost, i si recordeu, les dues parts apuraren fins el dia 14 per la vesprada nit a l'hora de poder tancar l'acord, eh, ara no n'hi ha una data límit fixada per a poder eh, dir, vale, ja, a, arribem a la negociació. N'hi ha la sensació que a l'IM li agradaria vindre el dissabte i estar a Mestalla. Mm, per el partit que és, especialment per el tema de l'Atleti Madrid. Recordeu que ja va estar en el partit de Copa al Calderón l'any passat per la vinculació que també té l'IM amb, amb els dirigents de l'Atleti de Madrid. Fue portada, por cierto, de Superdeporte, el compañero Andrés García que lo cazó a, mm -hmm. a las puertas del, del estadio. Creo que son las únicas imágenes que han aparecido en, en Valencia de, del señor Lim. Mm, no sé si algunes també en la gala aquella de la UEFA, Bueno, pero... Que va ser el, el dia sí, anterior, clar, una cosa així. Ah, sí, imágenes pròpies. Eh, exacte, això sí. I... a Peter Lim podem veure a hores d'ara en la tele. Sí? En 4. Dius? <laughs> Sí, sí, no sabeu? Eh, ens ho envia eh, un oient i he fet la comprovació i és certa. Les casualitats que té la vida. Estan en, la, en 4 estan fent la pel·lícula Collateral, se'n recordeu la de Tom Cruise? Mm <laughs> Sabeu com se diu el gánster corea de la película? <laughs> Peter Lim. Home, digues. Vale, meu. <laughs> yo, cuando voy a Chidic, me la volen colar, pero... otra cosa. Ah, acaba de hacer la comprobación, la simnosis de la película... Todo escalofriante. No, no, me digas. Sí, sí, Pero falta que igual Peter Lim allá es un non com poguera era así en España. No, será. Pedro, Pedro, Pedro, López. No será un personaje ficticio. No, Pedro <laughs> sé. <laughs> el, que andaba a decir era que, yo creo que la venda va a hacerse Y que ahora, eixa eh, data de dissabte no marca tampoco un, un, una pressió afegida per a Peter Lim Peter Lim està jugant les seues cartes qui té més interès en vendre? Bankia és que acaba tenint interès en que se puga fer la venda perquè l'altre escenari, si no és una venda per a Bankia és, és, és pitjor aleshores pues, Lim està tractant de acostar al seus intereses... el mayor posible... el que pueden ser los cuestiones económicas... Yo creo que el principal interés que tenía Bankia era en elegir él verdaderamente a quién a quien iba a vender. Mm, llegado a este punto, mm, es Slim o, no es nadie. Pero este por lo que tú estabas comentando... <clears throat> Yo estoy de acuerdo en, eh, lo que estabas comentando de, las operaciones económicas que no tienen nada que ver con, la con las deportivas. Pero en este caso estamos hablando de un, de un club de fútbol y si ha quedado algo claro en estas últimas semanas es que hay muchos aficionados detrás y que el club de fútbol Es algo más que, una empresa yo la, de... el seu papel Pero el que, yo el que, simplemente que cuando comentar Es que cuando eh, pues, de las es este es que tenemos España España ha comprado alguna empresa o cuando ha habido una fusión también hay algún momento de tensión que si ahora me que si no me vaig, que si no sé quants, que yo te demane, que tú me demanes. Eh, los, tiras los no, no se retransmitís no, pero los tira de comunicación Pero los medios de comunicación también estamos acostumbrados a radiar los tiras y afloja que hay en las negociaciones para renovar o para fichar a jugadores al final incluso por, por esa atención mediática mm, tal vez la operación va a diferir mucho de lo que son otro tipo de operaciones que no tienen que ver nada con, clubes de fútbol porque de hecho tú citabas medios económicos en medios económicos precisamente venían hoy casos en los que Bankia ha hecho quitas mucho más importantes que la que va a hacer finalmente en el Valencia evidentemente no tienen una lupa encima como, como la que le estamos poniendo todos es que esa lupa que tú dices eh, fa que Bankia també tinga molta més precaució a l'hora de tancar l'acord o almenys a l'hora de com queda de cara al públic i acord perquè clar, eh, si Bankia ara a el València a l'IM li farà una quita de 100 milions d'euros per a la resta de negocis que tu dius també la resta diria, escolta, tu, així l'acabes de llevar 100 a mi m'han fet quites ja, eh? que ja ho sé sí, sí, mayores, sí però vull dir que eh, això té encara més dimensió i és més conegut i jo sé que Bankia està mirant-se això molt a la hora de con públicament queda Quién es la operación que se fa finalmente en Peter Lim. De todas formas, quitas aparte, eh, yo creo que Bankia hasta ahora no se, no se fía mucho del Lim eh. O sea, los cuatro puntos discordantes estos famosos que, que salieron hace una semana y medio. garantías, son, son garantías Pero vamos a ver, son diferencias son diferencias importantes, ¿eh? No estamos hablando de, banalidades. es, que no son, no son flecos. hay una cosa que hasta ahora, perdona, habla, habla, Manolo. No, no, tú, No, digo que eh, hasta ahora es algo que no le hemos dado mucha importancia. Estamos hablando de cuatro discrepancias, pero es que hay una que yo la he estado analizando hoy y de verdad que me parece, eh, o sea, gordísima, o sea, importantísima, fundamental y es el, el famoso préstamo que el IM eh, se compromete a dar al Valencia de 100 millones de euros. Cuando se torna, no? Y que pide, el IM exige que el Valencia se lo devuelva en cuatro años. ¿Te, ¿vale? te, qué? me parece, me parece que el Valencia no puede devolver un préstamo de 100 millones en cuatro años. Si está pasando las canutas para devolver... el de Bankia. Para devolver los intereses de Bankia, ¿cómo va a devolverle al IM en, en cuatro años 100 millones de euros más con el, Euribor más dos? que son 27 28 millones al año. Eh, T'entenc perfectament... Hay eh, que vender jugadores. El teu plantejament l'entenc, però a mi la que me dona és que Bankia eh, li importa ben poc com el València li torna aquest préstec a l'IM si més no, el que li importa és que l'IM recupera els diners abans de que Bankia comenci a cobrar el deute perquè claro. fins a aquest any només cobraria interessos Claro, a Bankia, por supuesto, lo que le interesa es garantizar el cobro de su deuda. A mí ahí, la impresión Pero... que me dona es que Bankia se ha donat que l'IM ha sigut més llest amb el València de lo que ells li ha apretat a Y por eso canviant ese condición a veure si ahora le pega, apegar una repretó al mangla de Singapur sí, sí, pero bueno. esa es la impresión que me da a mí ¿eh? porque mm. estar equivocado sí, pero bueno, la evolución de ese préstamo de 100 millones en cuatro años el Valencia es, está la, pues Champions. también hay refinanciaciones y de aquí a cuatro años pueden pasar tantas cosas. Mira el ejemplo del Levante. El Levante también sabía en su momento que, no podría devolver muchísimo menos dinero que eso. Y con el club más saneado y en otra situación, evidentemente sí que puede acceder a una, a una refinanciación que ahora mismo, en las condiciones en las que está el Valencia, es impensable. Pero es diferente porque el Levante sí que ha podido multiplicar prácticamente por cuatro sus ingresos en el últimos años. Estar en segunda, primera y especialmente me Porque no puede hacerlo el Valencia, volviendo no. a la Liga de Campeones sí, y, pero... y, teniendo un trasvase de futbolistas. Claro, sí, però ja t'he dit que el Levante ha pasado a cuadruplicar el seu pressupost en ingressos eh, per estar en primera i per el nou contracte de televisió que el Llevant li ha beneficiat moltíssim en el, la multiplicació dels ingressos en el cas del València en el millor dels casos que se classificara per a la Champions i que tinguera un bon recorregut en Champions estaríem parlant de que ingressaria 30 milions d'euros més que és un 30% del seu pressupost actual no? parlem de 90 milions d'euros vull dir que eh, les cifres proporcionalmente no son les mateixes. Al Valencia le costaría molt mes per a tornar esos diners. Proporcionalmente no, pero es, es un ejemplo de que el Valencia, si consigue sanearse tanto deportiva como económicamente, va a tener un escenario muy distinto al que tiene al que tiene ahora, eh, más allá de hmm. los ingresos de televisión y no demás. Te, no te puedes sanear, no te puedes sanear <laughs> teniendo que devolver un préstamo de 100 millones en cuatro años, que es imposible, no puedes pagar 27 millones al año. ¿Por qué no? El Atlético Madrid está pagando 60 millones de euros bueno, ahora a la Seguridad Social de Hacienda bueno, gracias a las ventas y gracias de Madrid otra cosa, Pello, Sí, sí, sí. Pero digo que lo del Valencia, yo de verdad que lo veo imposible. O sea, ¿qué, vas a hacer? ¿Vender al Cáceres? ¿Vender a Gallá? ¿Empezar así? No puedes, la gente se te encima. Para empezar, si se venden a los futbolistas por, el precio, por el precio que toca y no como estaba ocurriendo en los últimos años, a lo mejor por ahí se puede empezar a rascar más dinero. si, el club empieza a pagar menos intereses de los que estaba pagando ahora, pues también podrá hacer frente a otro tipo de amortizaciones. Yo evidentemente es un escenario complicado, pero no lo veo ahora mismo tan imposible como lo pintáis. Pero digo una cosa. Eh, no, yo si digo Lim, ese punto. Lim, perdona, Gonzalo, si yo, no, Lim, no, soc no, propietari del Valencia y sé que el Valencia me deu pasta a mí. com n'hi ha també molts empresaris que tenen la seva economia particular i la de d'empresa en fi, i tenen alguna vinculació però jo sóc l'IM i el València a mi m'ha de tornar pasta per a que a mi me torne pasta el València he de vendre futbolistes, com comentàveu per exemple però això va debilitar el meu club, a la meva empresa jo crec que l'IM en això també va tindre molt de trellat i, ah. i va buscar l'equilibri perquè si no ell seria el primer perjudicat perquè tu imagina que l'IM per a cobrar 100 milions d'euros amb el 2% eh, acabarà venent a Alcácer, a Gallà acabarà venent-los tots per a cobrar-se ells el, el deute però això debilita l'equip de manera que que de estar en Champions y que en una hipotética venda futura, Pero es que estáis... estiguera al club per del Perú que la compra estáis haciendo un planteamiento del, Valencia que ha sido los últimos años, no el que ahora mismo se está, se está proyectando. Yo no creo que se, está pero yo no creo que se esté proyectando un, escenario de debilitamiento por la venta no, de futbolistas. No, al contrario, quiero, creo que se está dibujando un escenario, un escenario de plusvalías sobre los futbolistas, que es distinto. 12 y 20, está el debate interesantísimo pero también que obligatoriamente una pausa per a la publi. Esteu ya contestando a la pregunta de Wies penseu que es la trobada definitiva entre Banque i Meriton per a la compra-venda del València? Arroba esports 97 nit. El 97 en xifra, en número. Arroba esports 97 nit. 12 i 20. Fem una pausa i tornem de seguida. ¿Quieres practicar tu deporte preferido? En la Escuela de Fútbol Stuttgart Valencia contamos contigo. Nos trasladamos a Picasen, Talcán del Alter, para disfrutar de buen fútbol. Matrícula abierta, fútbol 8 de querubines a alevines. Profesionalidad y experiencia con Ricardo Arias entre nosotros. Cuotas sorprendentes. Infórmate 633-566-147. stuttgartvalencia.gindo.com. Es tu momento. Crece con nosotros. La Tarquita de Mendoza recuerda que podéis disfrutar de sus packs y promociones todos los días. La carta de tapas, carne gallega a la brasa, ensaladas, arroces, fideuá, fritura de pescado. Estamos en Valencia, Gran Vía, Marqués del Turia 58. Teléfono 963 440216 Que mira, que mira cómo viene, que mira, que mira cómo viene la vez. También nos encontrarás en la playa Pobla de Farnas, calle Carabelas 17, teléfono 961 46 12 con todos los partidos de fútbol y wifi. La Tasquita de Mendoza, os esperamos. Podés ganar, perder o empatar, pero lo importante es salir todos los días a pelear a la cancha de la vida. Si te atreves a imaginar, hoy serás lo que quieras ser. Sé Ronaldo, sé Messi, pero sobre todo, sé tú. En Canal Plus tenemos tu partido y todos los que puedas imaginar. La Liga y toda la Champions por 15 euros al mes masiva toda la temporada. Canal Plus. Ferto, su concesionario Peyote en Torrentisilla cuenta con más de 12.500 metros cuadrados con todos los servicios para que usted se encuentre más que satisfecho. Satisferto. Ferto, su concesionario Peyote en Torrentisilla. Si te agrada el sport, esta es la Teguasita cita Sports Sports 97 NIT, el teu equip, la tegua radio. Les 12 de la nit i 22 minuts estàvem parlant eh, i la veritat és que dona així moltíssim perquè són tantes les aristes que n'hi ha en un procés de venda com este si així en la taula n'hi són quatre i no se fiquem d'acord i cadascú tenim una visió diferent eh, imagineu-se el que ha de ser amb tots els números eh, en, en, en negre sobre blanc amunt de la taula repassar i dir mira, mira, mira, que ni, ahí, així n'hi ha una coma que segons la poses en un puesto segons la poses en altre clar, imagineu-se el que és això eh sí que és cert, com dèiem, que la, la impressió generalitzada eh, és que esta volta n'hi ha bona sintonia entre les dos parts, torna a dir, però les dos parts torna a dir-te, bueno, sí, eh, té bona pinta, però... I ja no sé si és un tema fins i tot de, de cara a la gent, que no s'il·lusione massa la gent i que després puga... Eh, hi ha gent que està preguntant, bueno, pues, eh, ve l'email dissabte, si ve l'email dissabte és que saben venut si no... El que dèiem abans en la, en la primera mitja hora... Eh, Mm, lo que per a Rafa, per a Pello, per a Gonzalo, per a mi seria un problema, que seria trobar bitllets d'avió en poques hores per a d'un d'un costat a l'altre del món, però el senyor que té una, un avió privat i aquest problema com que no és tal val? Claro. I, eh, i que fi, si fins al divendres eh, dia de termini eh, com a molt tard per a que l'Ibu sàpiga i, i vinga a València jo crec que si se signara divendres vindria dissabte si no ja ho veig més complicat i tenemos la, la ocasión de verlo, ¿no? Si viene. Sí, porque hasta ahora no lo, no lo hemos visto ninguna foto con Salvo ni con nadie. Sí, hombre, pues la, de Calderón? del Calderón. La de Calderón. Ah, bueno, la de Calderón, sí. Estaba Salvo en el Calderón. No la, y la, de las redes en, Singapur, en Singapur tampoco, no he visto la foto con nadie. Que tengo ganas de verlo ya, che. Ah, buen vista en la fila de Lim sí, con la furgoneta también. Y la furgoneta, correcto. Sí, sí. Pero no, la verdad es que no. a los de Tomelloso que... les gustaba más salir en la foto que a Peter Lim. ¿eh? Eso lo tenemos bastante además, claro. Además era muy guapa la hija de... ¿De Carmona era? No. ¿O de López eh, Lara? no. no. ¿De López No, de Carmona. López Lara no, era no, era la hija de Jesús Serna, que es la el que pusieron de presidente. Mira lo que para la memoria. Mira lo que para memoria. ¿Ana Serna era? Serna, Serna. Ana Serna, sí. Sí, sí, señor. que tiene ahora una tienda de ropa en, en Madrid. No ha ido tampoco ¿Ah, mucho, mucho, más allá en, en, el terreno de las finanzas ni en el deportivo. Ya. Bueno, bueno. pues eh, amb tot això, fins i tot, com dèiem, eh, el mateix Salvo està a Madrid, encara que l'entorn de Salvo eh, deixa entreveure que sí, que està a Madrid, però que, bueno, que està per negocis de la seva empresa, de, de Power, però clar, res és aleatori en esta història i per a bé o per a mal l'estil de salvo-nos deixa les coses de costat si no estar pendent d'elles mm. eh, evidentment no podrà estar en les negociacions entre Banca i Meriton perquè això és Banca i Meriton qui negocia i no podrà estar salvo però ell sí que va estar bueno, pues en Madrid a proper del lloc on estan succeint les coses i molt a l'oro el qual pues, vulguis que no també te fa ser una miqueta eh, optimista eh, sense llançar les campanes al vol repetís, jo crec que hi ha que deixar ben clar este concepte que per molt que es repetís eh, ja sé que pots dir, que pesat, està des d'ahir igual, sí, estic des d'ahir igual però és que és el que, el que estic percebent quan parles en uns i en altres, que sí que eh, hi ha com una querència, que aquesta volta sembla que sí Es que a ninguno se nos pasa ya por la cabeza un escenario en el que el futuro del Valencia no pase por Peter Lim. Ahora mateix no ni un altre. Es que yo creo que la no, ja està molt cansada. Que no hay otro? Home, segur, segur, jo en esta vida estic de la muerte y de los impuestos. Vale. Pues no, hombre, jo, jo sí que veo otros posibles escenarios. No los deseo, ¿eh? No los quiero. Uh -huh. Yo quiero que el Valencia lo compre Peter Lim, se acabe esta historia ya. Y... Sí, jo crec que la gent està ja molt cansada i vol que se faci ja la venda, que se podria haver fet en millors condicions econòmiques per al club i per a la fundació, sí, però és que ara ja aquest escenari ja, ja ha passat, ja no estem en aquest escenari, uh -huh. ara estem en un altre escenari, en el que la venda és la que és. I jo crec que la venda ara mateixa és la millor opció i mm, per al València jo crec que va ser bona a curt i a Mr. Mini jo sempre dic que no era partidari fa dos anys quan començava a parlar-se de que se venguera el club jo per a mi no era partidari perquè una venda del club sempre s'ha d'analitzar a llarg termini jo crec que ara a, a curt i Mr. Mini és bona per al València. M'agradaria pensar que a llarg termini també va ser bona, perquè si una persona entra per a posar tanta pasta... Tom Cruise acaba de carregar-se a Peter Lee <laughs> en la pel·lícula. Que... Caguen la mar, tu, a veure si no se va fer la venda. Caguen la mar. No, senyor, eh, no, no, jo crec que la venda va ser bona a, a curt i Mr. Mini. M'agradaria pensar que a llarg termini una persona que invertís tants diners siguen més o siguen menys dels que se parlava en un primer moment és perquè... és que és es otra, perdona. És, perquè va, es <laughs> que va fer una aposta. La oferta inicial de Peter Lim con la oferta actual no tiene nada que ver, ¿eh? O sea, o sea, vamos a ver, se han yo quedado creo, muchísimos millones yo, en el camino. Yo creo que ser... cierto. ¿Por, qué, na por cert... nadie sale y lo explica? No lo explica. ¿Por qué se ha quedado tan... ¿Por qué nos dicen... Yo, ¿Por qué Aurelio Martínez...? una explicació muy sencilla, que es la mateixa que la de la venda al club. Yo también desde el primer día he dit que per a mi del Valencia no es una buena solución, pero eh, així la clau la té un senyor, que es el banc. Claro. El banc es el que obliga però, no, no. a vendre el València en el no refinanciamiento del deute y el banco es el que acepta o está en vías de aceptar la segunda propuesta del Imper a la compradora Me parece muy bien, pero lo que no puede ser es que el día eh, en mayo salga la fundación, salga el presidente de la fundación eh, después de que Peter la oferta de Peter Link ganara por unanimidad 22 a 0 eh, exponiendo unos números que dejó a todo el mundo boquiabierto realmente y que después eh, esos números no tengan nada que ver con los de ahora. O sea, es decir, tú votas esa oferta ese día sobre las otras porque son esos números y luego resulta que esos números no son. Esa oferta se, se torna a votar en la reunión que tenía que en agosto torna a eixir en aquell moment que va ser de 7 a 2 de 7 a 2 de 7 a 2 de que dos patrons bueno, havien, dos, o tres patrons havien dimitit i entonces la oferta ja no té nada que ver era, era, que no, era, que no... era diferent l'oferta en agost que la de maig i és diferent l'oferta d'ara que la d'agost, això vale. és cert això és evident, no, pues, pues, cert, no és evident. No, pues que esto, no sé però jo negocié per a comprar-te la teua casa eh, tinc competidors, evidentment hi ha una lluita en el moment desapareixen els competidors per la raó que siga ja bajas la puja jo ja bueno, puc apretar-te ja, no, ja no hi puja jo puc apretar-te bueno Es que de todas maneras el proceso de, selección de la oferta también, eh, también se las trae. No hay por parte de, de Bankia ningún compromiso en aceptar de primeras la oferta que a la que diese luz verde la fundación. Compromiso no había, compromiso había de negociar y de sentarse. Y creo que desde entonces es lo que han estado haciendo, ¿no? negociar. Y la oferta inicial del IMP no es la misma, igual que me imagino que tampoco serían, lo serán los requisitos que Bankia ponía en su momento y los que pone ahora. Al final a mí lo que me preocupa es que Mm, preferiría que no fuese a quien estuviese salvaguardando, entre comillas, el, futuro, el patrimonio, los intereses del Valencia. Sí que me gustaría que la fundación, en este caso, que últimamente o cada vez se le, escucha menos... Están desaparecidos. ¿eh? Estuviese, estuviese un poquito más al loro, porque más allá de, intereses económicos y, demás, yo creo que Gonzalo ha, ha dado en el clavo cuando lo ha dicho que aquí la cuestión también es velar por los intereses del Valencia a medio y a largo plazo, porque no tenemos ninguna duda ninguno de que a corto plazo la llegada de Lim va a ser beneficiosa porque de hecho ya lo está haciendo con, el vuelco, deportivo y, a nivel de, afición y social que está suponiendo para Valencia. Pero a medio y largo plazo creo que la fundación sí que debería de... Pero la fundación no va a poder dar un pasillo adelante. porque eh, va quedar como una fundación en actividad social puramente ya no te acciones ya no te mm. capacidad de de, de fer i ser la otra de vigilància. És la otra pregunta, ¿cómo queda la fundación después de que el siga sigui el propietario del 70% evidentemente, de Evidentemente las fundaciones en, en el fútbol de la comunidad valenciana son, los que, son lo que son y han servido para lo que han servido, pero ya que en este caso la del Valencia ha tenido tanto protagonismo, eh, ¿por qué no? no porque tenía las acciones. Pero ¿por qué no entra un poquito más hasta, hasta la cocina? Porque al final seguro que hay <laughs> cláusulas en las que en las que podía en las que podía meter un poquito de mano. Pero bueno, veremos. También es cierto que las desconocemos porque estamos radiando un proceso en el cual las noticias que tenemos son, son a cuentagotas y mm. verdaderamente hasta que no esté cerrado, ojalá que cuando esté cerrado verdaderamente sepamos qué es lo que se está vendiendo, a qué precio y, y cómo se compra. luego, pues, Gonzalo cree que la conéis desde el primer día, es Don es el que se saber la mitad de lo que está pasando. Sí. <laughs> y, y, cree que, que en este proceso se eh, vamos, eh, a, la realidad, de hecho de que tenemos una de de llegada eh, que ens donen una otra banda <coughs> que amb la millor intenció la donem perquè la, la intenció nostra sempre la, la d'informar a l'oient o al lector en este cas en el cas de, de Rafa i de, i de, i de Pello però que a voltes pues, evidentment se'ns escapen molts detalls eh, i un, un d'aixòs és, és, és Ixes que com quedarà la Fundació altres eh, perquè encara no hem tingut cap eh, afirmació cap roda de premsa pública de, de mm, cap eh, integrant de Meriton una persona que, que parle Val? eh, hi ha molt, moltes incògnites en l'ambient eh, perquè Bankia quan sembla que hi diu que n'hi ha un acord després torna a treure entre bancs en l'acord eh, vull dir, a les dues parts es poden preguntar moltes coses que jo crec que quedaran <coughs> d'una manera o de l'altra sense resposta Es que al final, Manolo, nos estamos enterando además de cosas de Meriton a través de periódicos ingleses, como, mm. como lo que ocurrió con, con André Gómez y con, y con Rodrigo. Pff Es curioso, la verdad es que sí, la verdad es que la primera entrevista con, alguien de mérito o con, o con Peter Lim ah, habrá que leerla sí, Por cierto, me gustaría saber esa operación que, que anunciaban en, la prensa inglesa. Sí. De que Rodrigo y André Gómez pasaran a ser propiedad de Valencia. A eso refería. Sí, sí. Es que esa operación no la entiendo tampoco. Automàticament, com, com, com automàticament va, va dir Rodrigo que automàticament... Si no vale millones, vale... Però va dir Rodrigo que automàticament en el contracte estava fixat que quan comprava si Peter Lim si tu eres propietat passava meva, a ser propietat de... I jo sóc el amo del club. això a mi, a mi no me cuadra. Però igual va inclòs dins del préstec de 100 milions d'euros. Ah, vale. ah, bueno. ¿No? Sí, sí, pero como eso no lo ha explicado. Dic yo, <laughs> eh, eh, podría ser. <laughs> No, podría ser dins del preste que está inclòs que pues, el Valencia compra Rodrigo y André Gómez ah. eh... No, pero dicen que eh, Ya sabrán cómo hacerlo, eh, porque ellos dicen evidentemente que la UEFA la UEFA la UEFA está haciendo mucho ruido con el tema de los fondos de, inversión y no creo que tampoco ahora esta gente se haya caído de un de un Me guindo. fa la UEFA en això dels fondos de inversión Porque es ser que jo també des del primer moment que la UEFA pensava que, que, pre que, que preferia... És, mirar quants dels UEFOs estan vinculats a fondos d'inversió. Això és el primer que tenia que fer la UEFA. Pero Però a, eh, això és com... <laughs> En, a veure, el jeque del PSG qui l'envia al PSG? Per, qui, qui media per a qui ese jeque acabe comprant el PSG? No és jugador un exjugador que era expresión de la UEFA. Eh, pues ya está, pues Y al que dicen que no le piden la hora, porque como no devuelven los relojes... <laughs> Correcto, no están los relojes en efecto. Eso es con Juan en la UCI ni había un presidente que el Sufi era representante de ciclistes. Y <laughs> eh, había había desvinculación unes en cuanto a las decisiones de la UCI algunos ciclistas y algunas decisiones que se prenien. Ah. Eh, si se vinculación no se permite A mí lo de los fondos de inversión, os digo una cosa, a mí me parece perfecto. A mí también. pero yo creo que la UEFA actua a mí también Perfecto. mírame, pero la UEFA actua porque veo que ni A3 que en el seu negocio que es el fútbol está dando en la pasta a tres y yo me estoy quedando así en el dinero de la eh, televisión pero no que no tota la pasta. hasta ahora el fútbol, sobre todo en España, que se estaba financiando con dinero público a base de, de normativas, de no pagar Hacienda, de no pagar seguridad social, basta ya. El fútbol es, es un negocio en el que se mueve mucho dinero. Si hay gente que entra para, para ganarlo, a cambio de ponerlo ellos, perfecto, perfecto. 12 i 34 pausa obligatòria també en tornar a llegir els vostres missatges en Twitter arroba esports 97 nit arroba esports 97 nit i després tornem per a parlar parlem ja de futbol no? després de la pausa vos pareix bé? vos sembla bé? sí, Dona, ja, eh? ja toca bé 12 34 pausa Twitter y fútbol. Venga. Puedes ganar, perder o empatar, pero lo importante es salir todos los días a pelear a la cancha de la vida. Si te atreves a imaginar, hoy serás lo que quieras ser. Sé Ronaldo, sé Messi, pero sobre todo, sé tú. En Canal Plus tenemos tu partido y todos los que puedas imaginar. La Liga y toda la Champions por 15 euros al mes masiva toda la temporada. Canal Plus. Ferto, Su concesionario Peyote en Torrentisilla cuenta con más de 12.500 metros cuadrados con todos los servicios para que usted se encuentre más que satisfecho. Satisferto. Ferto, su concesionario Peyote en Torrentisilla. a los amantes de hacer fotos, profesionales aficionados y estudiantes de fotografía, y a los que buscan un buen regalo. Fotopro es mucho más. Es el consejo profesional y la garantía de servicio. Fotopro, todo en fotografía. Calle Castellón número 2, Valencia. www.fotopro.es. De los ingredientes más naturales nacen las artesanas Arte. Un snack crujiente, apetitoso, natural. Artesanas con pipas arte. tu snack de horno. Sports 97 NIT, el teu equip, la Tegua radio. 12 i 35 missatges que estan arribant a arroba esports 97 nit, el 97 en xifra, en número, i ens diuen la reunió de no serà decisiva però faran la compra recordeu, recordeu d'on venim l'IMSAF de futbol ho ha demostrat en poc temps Luis López diu unos tertulianos hoy ¿qué otras ofertas? el fondo buitre ruso sin pasta los jeques de cartón Lim y Wanda únicas ofertas serias eh, mm, Edgar Cor diu me pareix molt coherent el, el que diu que l'oferta està molt descafeinada apretem per al València a qui siga eh, Boret eh, eh, eh s'entendran per nassos i si Peter diu que es torna al préstec en 4 anys ho tindrà estudiat, serem grans amb Lim o amb Garfio no sé qui és Garfio però tal qual Duque Reyes diu que era lo que de los 4 del periódico Levante sea el pesimista para variar Salvador José diu eh, el contertuli que no sé el nom disculpeu-me pagar 100 anys en 4 no, ok i 225 en un sols pagament com ja està vençut gràcies, està vençut però van que continua prorrogant i és la realitat per tant, a tenir per tant està, està vençut quan Bankia, està en el limbo del venciment podem dir-ho d'alguna manera quan Bankia ara eh, està tractant de, de, de, de defensar els seus interessos per a que mm, no se li torren tots els diners primera lim y después a Bankia, también se le puede ir a Bankia, escolta, te he hecho estos años no has volgut que el Banc se a tu dinés ya has preferido cobrar interés o vull que arguments en favor y en contra de Se le puede hacer preguntas a las dos parts, es ah, evidente. Eh, Luis López de Lim lo tiene todo calculado, no hay más que ver sus negocios, lo de vender jugadores para pagar era antes. Edgar Colvalencia que diu, Sinceramente pensé que a mí ya no me fa no lo de Lim, sé que ya sé que ya han pocas soluciones tienen que buscar el mite, monologuista y genial Eugenio Alemany, que está sentimos y al cual le envío una abrazada muy forta y digo que eh, el plan B es segrestar a Peter Lim, implantarle un chip y hacerlo del Sevilla <laughs> <laughs> Como siempre, Eugenio Alemany al le envío una abrazada muy forta y que siempre posa nota de humor. Alejandro Muñoz es algo surreal, van que no hace más que columpiarse a ver qué se inventan ahora para no firmar, estamos hartos un del oients habitual, Lechuk, que ens una foto de la bufanda que ya está a la venda de, de, Paco Alcácer, de Baquito Van Basten, pero si le interesa a algú, pues seguro que algú se compra la bufanda de, de Paco Alcácer, que está el se como un dels eh, homens eh, eh en esta temporada. Digo empujadas Pujadas, la trobada definitiva Será la que implique la firma de la venda. Fins aleshores, el día de la marmota. José Manuel Gallard eh, diu que no està venut, però si que va dir que abans d'acabar el 2013 se vendria el València, la resposta és no. Estic fart, però vaja, en moltes A's i moltes R's. Fart, però en moltes A's i moltes R's. Eh, és cert, el primer que se va dir és que Bankia, per a quadrar balanços, abans de, del 31 de desembre volia vendre el València. Però el que no mos diuen és el 31 de desembre de quin any. Perquè de moment, ahí estan pegant-li voltes. Tornem, diu que ell creu que, sí, ell creu que sí és la trobada definitiva pero hasta que el no firme aquí no hay nada seguro, porque yo de banca no me fío un pelo. ...Chema diu, ...esperen que sí, ...pero cada volta es pareix més, per desgràcia, al totem bastat y perfilado... ...así 15 días resolt, amunt, creen que no. Eh, Calian Pérez diu, sí, sí, venda y tiritas, porque ya se están columpiando muchos estos de Bankia. Miguel Ballester, yo creo que sí, pero en lo que estén viviendo se sabe que el IM compre Bankia y ya está, una basada desde la colonia de San Jordi, que nos diría que está en Mallorca, y le miente una besada a Miguel Ballester. Borja Salvador diu, esperem que sí, però Bankia me fa por, a veure com queda la cosa. Pedro Hernández diu, no me crec res. De Campa 74 diu, ojalà, això ja comença a avorrir-nos. Moisés Cru diu, vull pensar que sí, però no me fie d'este banc. I Valencia Coninut diu, eh, vull pensar-ho, espere que sí, perquè el que portem patilla és massa. Sí, sí, sí, volem a eh, Peter Dim. I diu, Eh, Manuel D'Amigo diu, nunca se pedirá explicaciones a los responsables de haber llegado a esta situación de venta. Pues tal y como está la monta del fútbol. ¿Qué tans? N'hi ha tants. N'hi ha tants. I tal com està muntat claro. el futbol. I diria, que, sí, i, i, diria, y diria que la justicia en este país... Tenemos que remontarnos tanto, ¿verdad? Ah, pues como a mínim, pues a mínim, mínim 10 Como a mínim 10 anys. Jo crec que tot això arranca, i algun dia explicaré la teoria perquè és llarga, però tot això arranca en el moment en què el València pas, deixa de ser un club sí, sí, i se convertís en una SAD en el qual, en la millor voluntat per un pèssim encert, don Arturo Duzón en pau descanse, que va a ser un excelente presidente de la Valencia pero fue una mala lectura y a partir de ahí arranca todo pero iba a tratar de que no pasara de que no se convertiera el Valencia en no autonómica es Es que, pichón no, no ya Ya pero a la, no, obligaba la iba a intentar, en efecto que no se cumpliera la dichosa ley de Gómez, de Gómez val? Sí, perquè era... Però després... Haver tingut, eh, no haver tingut pèrdues 4 anys, el València ha tingut... Ell, ell fa un repartiment, un, any. un repartiment d'accions entre diferents famílies valencianistes i ahí comença el Juego de Tronos. Sí. Ja, però què, què, què salida tenia, no? Pues no sí, sé, sí, no sé. Igual haver deixat que eh, eh, s'esgotara la possibilitat de que la gent intentara comprar quasi totes que possiblement s'hagueren venut moltes. Mm, I molt tomisat no sé, eh, es, es, no sé, yo es, es que una le tengo, posibilidad. Tengo, le tengo tanto respeto a don Arturo Tuzón. No, no, yo también pero sí. sí, sí, no, ya, ya, pero... Si yo no, no no estoy culpable li a ell, di que a partir de ahí arranca tot. Claro, val? arranca, que, arranca perquè després. Més, perquè a més, ell fa posiblemente en un pésimo <clears throat> ser pero yo creo que una persona que va en bona voluntat eh, per fer les coses no se li pot culpar en este cas de, de, de, de tota esta desfeta en, en la que ha acabat el València. Jo creo que sí, levantar la cabeza Arturo Tuzón ahora... Sí, proba probablement, en, en, probablement eh, eh li, li, agarraria un pantall de voler, de voler que està passant. Senyors, futbol, que ja toca, no? Eh, sí. Es presenta una partida d'escacs eh, sí. apassionant el dissabte en Mestalla, eh? eh per eh, la estratègia dels dos tècnics, perquè són dels que no deixen ni un detall al, a l'atzar i també perquè mm, van ser dos equips que van anar a totes eh? Sí, jo crec que va estar partit prou igualat jo crec que el València si li posa intensitat va tindre moltes opcions d'aconseguir la victòria recordant el que van ser ja els partits de l'any passat o de les últimes temporades tant en Lliga com l'any passat en Copa, on el València, posant-li molta intensitat a l'Atleti Madrid, li ha, li ha mm. apretat, encara que pues, no sempre ha aconseguit el marcador més, més, més convenient. I jo crec que el València està en condicions físiques i psicològiques de poder fer-li mal a l'Atleti Madrid. Este Atleti Madrid és veritat que avui l'hem vist, és molt rocós, molt dur, molt competitiu, juga molt lleig, en el límit del reglament, però per a mi a diferència de l'any passat hi ha una cosa que li falta que és el gol li costa moltíssim fer gol només està fent gols pràcticament a pilota parada avui no ha sigut pilota parada però, però en fi se li ha semblat ha sido quasi com segunda jugada eh, sí exacte però vull dir li costa molt a l'Atleti Madrid fer gols vull haver mirat l'estadística dels gols que dia l'any passat l'Atleti Madrid en esta jornada i les d'esta perquè és que li, li està costant l'any passat l'Atleti Madrid de la mà d'un Diego Costa que el primer tram de la temporada estava espectacular i no, també ha ajudat per Villa. Mandzukic que... no, no es lleva no, Costa. Eh? No, no. se ha llevado avui la careta, però continua se la, sense... Bueno, se la, se, se la, se la ha llevado o se la han quitado, eh, a, a base de codazos, porque sí. la Juve ha, ha repartido. I jo però... crec que el València va poder fer-li mal a l'Atlètic Madrid, que vindrà cansat, que vindrà d'una banda també jo crec que un poc més tranquil perquè el partit per a deix important era este si perdien avui en Champions pràcticament eh, se'ls posava molt complicada la, la fase de grups i tot i això encara ho tenen bueno, complicat, no? però que estan tots igualats a, a 3 punts i jo si fora Nuno jo faria un canvi jo faria un canvi per a intentar eh, protegir-me d'una de les grans virtuts de l'Atleti Madrid però a la mateixa vegada tractar de fer-li mal jo faria un canvi a la defensa eh, que seria col·locar a Lucas Orbán de lateral i a Gallà d'interior i ho argumenta des del punt de vista de les accions a pilota parada, que Orban té més envergadura i té, pot ajudar més a defensar aquestes accions, i ho argumenta també des del punt de vista que precisament per davant de la banda esquerra tens un Piatti que avui estava començant a fer treball i tens un Rodrigo de Pol que encara no té el ritme de competició després dels quatre partits de sanció. Jo faria aquest canvi. Jo col·locaria a Lucas Orban de lateral, però no per a jugar en tres, sinó per a jugar en quatre. Però Lucas Orban de lateral, que t'ajudarà més en, en les accions a pilota parada per a defensar fonamentalment. I a més que també se ho està guanyant el Lucas Orban i després jo col·locaria a Gallardo y salió, salió bien eso el otro día en los claro. minutos que jugó, que jugó I en Sevilla també va a ir sí Yo faría ese cambio. y la resta mantendría igual. Yo si fueran uno lo que haría sería no, no plantear el partido con excesivos complejos por tratarse del, del Atlético de Madrid, porque como bien está diciendo Gonzalo, este Atlético no es el de la temporada pasada. Es verdad que viene dos resultados muy favorecedores, como son la goleada al Sevilla de, aquí al amigo de Sí, pero la, goleada al Sevilla, ¿cómo se genera? En se pilota parada y en el tram final de la segunda parte. Sí, pero bueno, en, general es un partido en el que barren completamente al, Sevilla y hoy con... contra la Juve juego no ha habido nada, pero sí que es verdad que es un equipo que le pone que le pone mucho empeño. A mí me da la sensación de que el Valencia de ahora, el, actual, el que ha empezado la temporada, está un puntito por encima del, del Atlético de Madrid. En generación de fútbol, yo creo que sí. En generación de, fútbol, en estado de ánimo y sobre todo de cara, <laughs> de cara a portería, porque como tú bien estás diciendo, el Atlético de Madrid no tiene el gol que tiene el Valencia. No obstante, sí que es un partido que yo creo que todos tenemos muchísimas ganas de que, de que llegue porque va a ser el que definitivamente calibre mm, las, el estado o la situación en la que se encuentra este Valencia que no ha tenido un rival de la entidad del, Atlético y que yo creo que en caso de de ganar eh, va a ser un auténtico golpe encima de la mesa para presentar una candidatura alternativa alternativa en esta liga eh, más allá pensando más allá de la liga de campeones sí yo creo también que es la, es la primera prueba de fuego el primer examen duro del Valencia esta temporada. Para que me quiten la etiqueta de pesimista <laughs> que alguien me ha puesto por ahí, <coughs> eh, yo creo que el Valencia está capacitado para ganar Atlético el, el, sábado. Muy capacitado. Eh, sobre todo por lo que decías tú, o sea, el Valencia tiene gol, tiene muchísimo gol, o sea, con Alcácer y Rodrigo a falta de que venga de que venga Negredo, o sea, es que cada, cada, balón que le llega a Rodrigo es, es medio gol, es medio gol. el, la pareja café rodrigo es, es, es letal. Al otro día... Alcácer aparece siempre y Rodrigo te una electricidad en el un contra un como yo feia que no le veía a un jugador del Valencia. Alcácer si no los marca los da. Eh. Al final... Mira, lo, lo, mejor que le podía pasar al Valencia es, que Negredo recayera el otro día para que se lo tome con un poquito más de de, de paciencia y que vuelva y que vuelva después del parón. Ahir fèiem la pregunta i molta gent ens va respondre en el Twitter en arroba esports 97 nit precisament al voltant mm, d'alguna cosa de la que ha apuntat ara Gonzalo que és fareu canvis per enfrontar-se a l'Atlètic Madrid i tal? Jo, jo només hi sé, però no tan pensant en protegir-me de l'Atlètic Madrid sinó dient, a veure eh, Orban se ho està guanyant. Piatti no està del tot bé, Rodrigo Pol no està del tot bé. La millor banda esquerra que tinc a hores d'ara, quina és? És que de, Orban, de, de Pol tindrà que jugar, no? Sí, sí però, però, però que entre a poc a poc. Eh, sin partir sense jugar, sense rascar. Entrar ara en un partit com este bueno, sin partir sense jugar y en el que va a ir un minuto. Entrar, poco a poco. Entrar, oh. entrar en un partido como este tan intenso y tan eléctrico que se, que se preveu eh, jo crec que se li podria notar la falta de ritme de competició, el mateix que li passa a algun jugador que ve de ser d'una lesió. Saps què passa? Eh, jo crec que no tan sols has proposat el canvi, sinó que ho has argumentat perfectament. Però recordo una frase de Guardiola, eh, eh, que té raó, quan ell comença a parlar del seu èxit en una de les conferències que dona, i diu que tenia la sort de que tenia un equip que sabia llegir-li perfectament el pensament i que sabia aplicar perfectament a, o a la perfecció el eh, que ell volia i ell va dir una frase que és certa eh, i, i a més de la que tu no tens la culpa per això eh, tornava al faltava, que tinguera jo la culpa d'una frase de Guardiola tu. no però eh, quan tu no raona com tu has fet ara eh, esta història eh, lògicament, abans del partit no, no podrà raonar els canvis donar una roda de premsa però no va donar l'11 per tant no va raonar els canvis si pot fer-ho ho faria després del partit i si la cosa no és vaig a la fase de Guardiola un raonament en arguments d'un entrenador que acaba de perdre un partit és una excusa també és veritat encara sí. que no siga, però sona A és veritat, però jo simplement me plantejo i això té, un, això té un problema, el fet de tu modificar alguna cosa que no la modifiques a lo millor per por modifiques per a guanyar ¿vale? Claro. és com eh, la famosa teoria que me deia Raniri la primera època en la que plega València jo t'espero darrere, però no per a tancar-me i no perdre jo t'espero darrere per a matar-te en la contra vull dir, tu potser canvis alguna cosa no per por, sinó perquè veus que tàcticament es un arma para hacerle mal al rival. Es que yo cuando si no és bé... cuando si se Que, si el del fútbol, cambiar lo que funciona no suele ser casi nunca una, solución, ¿eh? Y pasándonos al otro bando, mirad lo que le pasó el otro día a Mendilibar, quitando a los dos mejores futbolistas de toda la temporada, Camarasa y Morales, se la pegó con todas las de la ley contra el Rayo Vallecano. Y fijaros ahora cómo, cómo ha quedado el hombre. No es el mismo caso, el del, el del Valencia. Pero que sí que es verdad, y solamente una cosita más... Eh, yo lo he dicho otras veces en esta tertulia, yo de, ser Nuno no forzaría más cambios de los, de los que tocan. Me da la sensación de que está teniendo cierta prisa también por meter a jugadores que a en principio todos apuntábamos que iban a ser titulares y que al final tienen que estar ahí. Pero yo lo cambio el faría desde el punto de vista de quién es la mejor banda esquerra rara. Orban eh, Gallà per a mi seria la millor banda esquerra perquè ja te dic, Rodrigo no té el ritme de competició i Piatti no, no està no fent està una setmana normal d'entrenaments i no va estar en l'últim partit la qual cosa, si això és la meva millor banda esquerra això és la que vaig a col·locar i si a més això fa que Orban pugui ajudar més en accions de pilota parada millor que millor 12.50, 10 minuts per arribar a la una però jo vull apuntar alguna cosa te la guardes perquè de seguida tornem després de l'última pausa de publicitat en el programa ¿Buscas coche? ¿Nuevo? ¿De ocasión? Te lo ponemos fácil. La Avenida del Automóvil. Cerca. ¿Aparcar? Sin problema. 13 marcas. Abrimos los sábados por la tarde. La Avenida del Automóvil. Avenida Tres Cruces, Valencia. ¿Han elegido ya? Un curso de técnico en establecimientos de restauración. ¿Con las instalaciones más modernas, una enseñanza de calidad y muchas oportunidades laborales? Sí, y de la Escuela de Hostelería Gambrinus de Heineken, España. Ahora en Valencia, de la mano del grupo La Sucursal con dos estrellas Michelin. Llama al 910 29 83 o ven a la propia escuela en el restaurante vertical en calle Luis García Berlanga 19. Escuela de Hostelería Gambrinus de Heineken, España. Te servimos tu futuro en bandeja. En Valenmoto compran tu moto o, si quieres, te la cambian por otra. Tasación y pago inmediato. Además, en Valenmoto, venta de motocicletas de todas las marcas. Infórmate en valenmoto.com o acércate a cualquiera de nuestras dos tiendas en Valencia, Avenida Maestro Rodrigo 10 y Avenida General Avilés 46. ¿Quieres practicar tu deporte preferido? En la Escuela de Fútbol Stuttgart Valencia contamos contigo. Nos trasladamos a Picasen, Talcán del Alter, para disfrutar de buen fútbol. Matrícula abierta, fútbol 8 de querubines a alevines. Profesionalidad y experiencia con Ricardo Arias entre nosotros. Cuotas sorprendentes. Infórmate 633-566-147. stuttgartvalencia.gindo.com. Es tu momento. Crece con nosotros. Ferto, Su concesionario Peyote en Torrentisilla cuenta con más de 12.500 metros cuadrados con todos los servicios para que usted se encuentre más que satisfecho. Satisferto. Ferto, su concesionario Peyote en Torrentisilla. Si te agrada el sport, esta es la Teguasita cita Sports Esports 97 el teu equip, la tegua radio. Les 12 i 52, analitzant ja el prepartit del dissabte en eh, ixa pinta a partidars, ixa olor a i ixa aroma, gran partit que pinta a Mestalla el partit de les 4 de la desplada entre el València i l'Atlético de, de Madrid. Eh, hem parlat estos dies eh, molt al voltant d'un reportatge que hi ha en Superdeporte dels companys Andrés García i Pasqual Calabuts sobre la duresa de l'Atleti de Madrid. Que no seré jo ara qui eh, abomine dels equips que juguen al límit, que a mi sempre m'ha encantat, és un futbol en el que crec, que crec que això forma part del futbol. Si més no, si me crida l'atenció, mmm, sí que tampoc dir me fa por, perquè igual tampoc és la, eh, la, la frase exacta. Però sí que hi que tenir una miqueta de compte en... Sí, me preocupa, en efecte. Probablement sigui la frase exacta. Me preocupa on està el límit el límit, en teoria, el marca el reglament, el marca la International Board, però en la realitat la marcarà el senyor Fernando Teixeira Vitienes, que el dissabte xiularà el partit entre Atlético de Madrid i el València Club de Futbol. I certament, eh, uno veu que Atlético de Madrid, en esta festa de dos, que és la Lliga Espanyola, feta per a Madrid i Barcelona, el visitant o el convidat menys incòmode a esta festa serà l'Atlético de Madrid. I per això veu coses que, bueno, almenys criden l'atenció i torno a dir no vaig, jo, no vaig ser jo ara qui me fique a parlar de les excel·lències del tic-tac, que és un futbol en el que mai he cregut massa, he cregut més en el futbol de múscul no me, ara que està de moda el tic a la selecció espanyola i tal no m'importa dir-ho, sempre he sigut més de la travessant però sí eh, a on se fica el límit Ahí el problema, eh, jo també estic acuerdo en el que dius en quant al, al futbol físic, jo sempre també he defensat aquest tipus de futbol, vull dir, he defensat aquest tipus de futbol davant aquells que el consideraven eh, com si farà, bueno, quan, quan el València de Benítez utilitzava alguna cosa pareguda eh, dient que, que en fi, com si farà una, una cosa que no tocava, però escolta, és una forma com si no fora futbol. futbol. Com si fora algo... De cara a dissabte, algo... de cara a dissabte a mi el que em preocupa és que eh, l'àtima sí que té aquest perfil de futbolista que rasca i el València no el perfil de futbolista que té el València és un futbolista més de, de toc, vull dir, si te poses a mirar tots els que van a jugar d'abans, un futbolista és més de toc, no tens tant de múscul, perquè si m'apures ni tan sols Javi Fuego és un futbolista de múscul, múscul, molt bona eh, posició, molt bona col·locació, però no és de múscul, múscul. Tu tens múscul pues, pues, darrere, notament, i en Mustafi. Però a partir d'ahir, en aquesta lluita, i tenen gent Yo creo que va a ser, va, gente muy joven. va a ser important, sí, va a ser important exactament com, com va reaccionar la gent del València. Si davant un altre Madrid que rasca va a, eh, a buscar una altra via per a sen o si va amagar-se. yo lo que quería añadir antes era eh, si el Valencia le va a dar la pelota al Atlético o, la va a tener el. Yo creo que va a ser el Atlético de Madrid quien no va a volver la pelota. Yo creo que con, Wiper Moments, la, lluvia Juve tenía el 65-70% de posesión, ¿eh? Sí, pero en, la primera parte. De la posesión, 65, sí. Por eso comentaba yo antes lo de, lo de no salir a jugar con, con, complejo, porque el Valencia le tiene que poner mucha intensidad, pero lo que no puede es variar su, su, manera de, su manera de jugar, porque como tú bien dices, no tiene ese tipo de futbolistas. El Atlético de Madrid a mí me parece que va más allá de un equipo intenso y aguerrido. Creo que el Atlético de Madrid es un equipo guarro. Y le he visto muchos partidos haciendo el guarro <laughs> con la permisibilidad de los árbitros. Claro que sí, mojate. Eh, sí, sí, no, por supuesto, por supuesto que me voy a mojar, porque además la temporada pasada lo viví en directo en el Calderón, el guinde que le pegaron al, ¡Oh! al Levante a base de, soltar de soltar palos y evidentemente con árbitros permisivos que favorecen en este caso a los de Simeone pues todo el mundo puede dar puede dar palos y ponerse a repartir estopa insisto a mí me parece que es un equipo guarro también es verdad que este año me parece que el Atlético de Madrid hace menos gracia ya no tanto en la Federación pero sí en la Liga creo que en la Liga te mm, Tebas de pese a que no le mete casi nunca mano a los grandes si le tuviese que meter mano a alguno creo que sería a la Atlético de Madrid. al final, Al pues final, al final <laughs> al Era simpático, a la fiesta y ahora pasas llevándolo a la chicona. Sí, sí, al final esas cosas, al final esas cosas pesan, pero pero bueno, yo creo que Teixeira, que además no creo que sea el árbitro más indicado para este partido, pero es el que han puesto y habrá que y habrá que aguantarse, creo que va a depender mucho eh, la labor, la labor que haga también estoy convencido de que un partido como el de hoy entre el Atlético de Madrid y la Juventus con un árbitro español no termina en 11 contra 11. <laughs> es muy probable, eh? me ha, ha gustado una altre que ha fet, el, con li en a Italia este que el Atlético de Madrid? ¿Cherchi? No, no me recuerdo eh, Ha fet una entrada d'estes a le li treuen la groga i, i se queda mirant com dient, xep, però me treus groga? Per què? I dius, eh, està acostumat a una altra cosa, un <laughs> altre tipus d'arbitratge. Jo crec que València ha de posar <clears throat> eh, ha de posar-se en el cap en que ha de fer un partit molt intens per igualar eh, aquesta esa intensitat física de l'Eti Madrid, però molt intens un poc a l'estil del que va fer l'any passat en Copa, que recordeu, li pressionava molt d'alt a l'Atleti Madrid, impedia que l'Atleti Madrid pogués eixir, i, i, i era evident el València qui duia el pes del partit, l'Atleti Madrid jo crec que li va deixar la pilota, a més també per a que siga el València qui es desgaste, però que el València de eh, intentar guanyar el partit des de la qüestió futbolística, però també des de la qüestió de la intensitat que jo crec que eh, l'Atleti Madrid ha de pagar esfuerzo que ha fet en el de d'avui, això segur. A més, en ese caso hem de reconocer que nos beneficia jugar dissabte a les 4. Eh, lleva un día de descanso. al Madrid. Jo crec que... pregunta rápida para los tres y respuesta rápida Beneficia que el partit siga el dissabte a les 4 perquè l'Atleti ve de jugar Champions y pot acusar Sí, jo totalmente de acuerdo. Sí, Cuanto más pronto y si fuese el viernes, mejor. <laughs> si fuese el viernes i les del matí, mejor que mejor Esta car, portades per al día de demà dels companys de Superdeporte de Levante Mercantil Valenciano. Superdeporte va Bankia Lim. Firmamos. Mientras que en Levante Mercantil Valenciano, el titular de un Bankia responderá en cuestión de días a una nueva propuesta Delim, El equipo del empresario singapurense retoma las negociaciones para comprar al Valencia que lleva semana y media paradas con el envío de una proposición sobre el plan de endeudamiento. El préstamo de 100 millones a devolver en cuatro años, principal punto de la discordancia. Bueno, pues haremos a deixar-ho així, siempre, com sempre, muchísimas que han estat en a Rafa Bonet de Superdeporte. Rafa, muchísimas gracias. Un placer, como siempre. El plaer Peyo Bord de Levante el Mercantil Valenciano, moltíssimes gràcies per estar gràcies així. Gràcies a ti, Manolo. Vosaltres. I a Gonzalo Naya, moltíssimes gràcies, Gonzalo. Gràcies, Manolo. Anem a deixar així, recordar que a les 4 i... a les 5 i mitja se remeten, no sé per què 4 i mitja, Arturo, m'he liat. A les 5 i mitja se remeten